taqaddama min zambi kimki ramazon ro'zasini iymon bilan va allohni savobini umid qilib tutadigan bo'lsa uni o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deb marhamat qildilar ikkinchi gunohning mag'firat bo'linishligi uchun bo'lgan fursat ramazon kechalarida qoyim bo'lishlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu haqda aytdilarki man ramazona imanan va ihtisoban ma taqaddama min zambi kimki ramazon kechalarini iymon bilan va alloh va taolodan savob umidida qoyim bo'ladigan bo'lsa ibodat bilan o'tkazadigan bo'lsa uni o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deb aytdilar uchinchi gunohlarning mag'firat bo'lishligi uchun bo'lgan fursat bu bizlar hozir o'tirgan mana shu laylatul qadr kechasi bu haqda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki man qoma laylatul qadr iymanan va ihtisoban g'ufirallahu ma taqaddama min zambi kimki qadr kechasini iymon va alloh va taolodan savob umidida bedor o'tkazadigan bo'lsa uni o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deb mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga bu oyda bu muborak bo'lgan oyda gunohlarimiz mag'firat bo'lishligi uchun uchta fursatni xabarini berdilar albatta biz hozir o'tirgan mana shu fursat shu uchta fursatning bittasi shuning uchun ham biz bu fursatni g'animat bilib e, juda g'animat bilishligimiz kerak bo'ladi keyin yana shu narsani eslatib qo'ymoqchi edimki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oysha onamiz so'ragan ekanlarki ey rasululloh agar men qadr kechasini topadigan bo'lsam mabodo qadr kechasida bo'lib qoladigan bo'lsam o'sha kechada men ko'proq nima deb aytay ya'ni qaysi duoni yoki qaysi zikrni ko'proq aytay deb so'raganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul affa fa'fu anni deb aytgin deb tavsiya qilganlar ya'ni ey parvardigora albatta sen afu qilguvchisan fazli karam egasisan afv qilishlikni yaxshi ko'rasan va meni gunohlarimni avf qilgin degan ma'noni bildiradi shu duoni agar ishlarimizda bilmaydiganlar bo'lsa bir bir ikki marta takrorlab qo'ysak yaxshi bo'ladi hammamiz bir nima bilan inshaalloh allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul avfa fa'fu anni agar fa'fu anni desak meni mag'firat meni avf qilgin degan ma'noni bildiradi endi fafu anna desak hammamizni mag'firat e, afu qilgin deb degan ma'noni bildiradi shuning uchun hammamizni degan nimadan yodlayveradik yodlayveraylik hammamizni mag'firat qilgin afu qilgin degan ma'noda e, yodlayveraylik allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afa fa'fu anna اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا bu endi bir eslatma ishlarimizda agar mabodo bilmaydigan kishilar bo'lsa shularga eslatma shaklda nima qildik qadr kechasini fazilatlari juda ham ko'p ko'p eshitgansizlar lekin bu yerda man bir qiziq bir rivoyatni o'qib bermoqchiman ulug' sahobalardan bo'lmish kitobul ahbor roziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir ajib bir rivoyat kelgan ekan qadr kechasi haqida uni fazilatlari haqida ibn kasir tafsirida aytgan ekanlarki inna sidratal muntaha ala haddi samai sabia albatta sidratul muntaho ya'ni bu daraxtning nomi bu daraxt rasululloh sollallohu alayhi vasallam meroj kechasiga chiqqan paytlarida mana shu daraxtning oldida bo'lganlar bu allohning fayzu ilohiysi bilan o'ralgan juda ham bir chiroyli ko'rkam daraxt bu daraxt ala bu jannatga yaqin bo'lgan yettinchi qat osmonda joylashgan ya'ni yettinchi qat osmon undan keyin jannat ana shu o'rtada joylashgan ya'ni u ala haddi havai dunya va havai axira u dunyo bo'shlig'i va oxirat bo'shlig'i o'rtasida ya'ni shuni chegarasida joylashgan bir daraxtdir uluvuha fil janna va urukuha va min tahtil kursi bu daraxtning tepasi eng tepasi jannatda bo'lsa uni ildizlari va tanasi kursiyning ostidan ostidadir فيها ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل bu daraxtda son sanog'ini faqat allohning o'zigina biladigan maloikalar bordir ya'ni juda ham bir ko'p shunaqangi ko'p maloikalar borki hatto buni sonini alloh subhana taoloning o'zigagina ma'lum buni adadi bu maloikalar alloh subhanava taologa o'sha daraxtning har bir shoxlarida ibodat qiladilar bu daraxtda nainki tuk bo'ladigan bo'lsa tuk har bir tukida bir maloika bo'ladi ana shu maloikalar alloh subhana taologa ibodat qilib turadi ekanlar bu daraxtning o'rtasida jabroil alayhissalomning maqomi bor ya'ni jabroil alayhissalom bu daraxtning o'rtasida joy tutgan ekanlar qachonki qadr kechasi bo'lsa alloh subhanahu taolo jabroil farishtaga jabroil alayhissalomga nido qiladi ekanki yerga tushgin deb shunda jabroil alayhissalom boshchiligida o'sha daraxtdagi ya'ni sidratul muntahoni maskan tutgan barcha maloikalar yerga tushadi ekanlar qadr kechasida ya'ni quyosh botganidan keyin mag'ribdan keyin yerga tushadi ekanlar qadr kechasida yerning biror bir qarich ochiq joyi bo'lmay hammasida maloyikalar bo'ladi ekan ular o'sha maloyikalar yo biri qoyim bo'layotgan yoki yana birisi sajda qilayotgan holatda bo'ladilar bularning qoyim bo'layotgan yoki sajda qilishlaridan maqsad mo'min va e, mo'min va mo'minalarga alloh subhana taolodan mag'firat so'rab turib qoyim va sajda qilayotgan holatda bo'ladi ekanlar hozir inshaalloh shunday deb gumon qilamiz bizlarni haqqimizga mo'minlar e, farishtalar malaikalar duo qilyapti alloh subhana taolodan mag'firat tilayaptilar lekin hamma joyda ham malaikalar bo'lavermaydi keyerni magar ham kanisalarda ya'ni nasroniylarning cho'kinadigan cherkovlarda yoki bo'lmasa yahudiylarning ibodatgohlarida ya'ni sinagoglarda yoki bo'lmasa e, majuslarning sig'inadigan haligi ibodatxonalarda yoki butxonalarda yoki sizlar axlat tashlaydigan ba'zi bir joylarda ya'ni najas axlat tashlaydigan musor tashlaydigan ba'zi bir joylarda yoki bo'lmasa mas kishi bo'lgan uylarda mas bo'lib aroq ichib yotgan kishi bo'lgan uyda yoki bo'lmasa mast qilguvchi ichimliklar bo'lgan uyda yoki bo'lmasa bir qo'yib qo'yilgan but bo'lgan uyda yoki bo'lmasa osib qo'yilgan qo'ng'iroq bo'lgan uyda ya'ni qo'ng'iroq nasroniylar o'zini ibodatiga shu qo'ng'iroqi bilan chaqiradilar shu nanki osib qo'yilgan qo'ng'iroq bo'lsa mana shu uyda ham maloikalar bo'lmaydi ekan yoki bo'lmasa uyning hovlilarida ko'pincha hovlilar itlar bo'ladi yoki axlat tashlanadi u yerlarga ham ana o'sha yerlardan nimalar bo'lmaydi ekan maloikalar bu maloikalar o'sha kechasi mo'minlar va mo'minalarning haqlariga duo qilaveradilar va jabroil alayhissalom ham o'sha kechada biror bir mo'min kishini qo'ymay hammasini hammasi bilan qo'li bilan ko'rishib chiqadi ekan qo'li bilan shunda ushlab qo'lini siqib chiqadi ekan jabroil alayhissalom buning alomati shu ekanki qaysi bir kishini qo'lini e, shunday e, ushlaydigan bo'lsa o'sha kishini badani jumbirdab ketadi ekan ya'ni titrab ketadi ekan badani qalbi yumshaydi ekan ko'zlari yosharadi ekan albatta bu alomatlar jabroil alayhissalom o'sha kishini qo'lini qisqanligini alomati ekan keyin kabul ahbor roziyallohu anhu qadr kechasi haqida yana davom qilib aytadilarki kimki la ilaha illalloh deb uch marta aytadigan bo'lsa o'sha e, hozir laylatul qadr kechasida alloh subhanava taolo uni birinchi la ilaha illalloh deyishi bilan gunohlarni mag'firat qiladi ekan ikkinchi la ilaha illalloh deyishligi bilan uni do'zaxdan qutqaradi ekan ozod qiladi ekan uchinchi la ilaha illalloh deyishligi bilan esa uni jannatga kirgizadi ekan ya'ni jannatga kirgizishlikni bitib qo'yadi ekan inshaalloh shunda biz so'radikki deydi sahobalar ey kobul ahbor ey abu ishoq buni hamma aytgan kishilar uchun ham bu tegishlimi yoki chin ko'ngildan aytgan sodiqlar uchunmi bu e, deb so'raydilar shunda sahobalar shunda kobul ahbor hal yakulu la ilaha illalloh fi laylatil qadr illa kullu sodiq qadr kechasida la ilaha illallohni faqat sodiqlargina aytadi deb aytgan ekanlar yana albatta chin ko'ngildan aytgan mo'minlargagina tegishli ekan bu jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki albatta qadr kechasi kofir va munofiqlarga shu daraja og'ir bo'ladiki hatto uni yelkasida bir tog'ni yuklagandek bo'ladi uni yelkasiga maloikalar bu holatida ya'ni mo'min va mo'minalarga mag'firat tilagan holatlarida toinki subhi sodiqgacha mana shu holatlarda davom etadilar ana qachonki subhi sodiq yorisha boshlagach eng birinchi bo'lib jabroil alayhissalom quyosh chiqadigan tomondagi oliy ufqqa ko'tariladi ekan quyosh chiqadigan mashriq tomondagi ufqqa ko'tariladi ekan ana o'sha paytda ikkita qanotini yozadi ekan bu ikkita qanotini mana shu soatdan boshqa hech bir vaqtda yozmagan ekan yozmaydi ekan faqat mana shu holatda ya'ni qadr kechasi tugagandan keyin shu oliy ufqqa chiqib mashriq tomondagi shu ufqda mana shu ikki qanotini yozadi ekan o'zi jabroil alayhissalomni olti yuzta qanoti bor mana shu qanotlarni ichida ikkitasini faqat mana shu holatda yozadi ekan yoyadi ekan qanotini bu qanoti yam yashil judayam bir chiroyli yam yashil e, rangda bo'ladi ekan <clears throat> qachonki jabroil alayhissalom qanotini yoyganida hatto quyoshning nurlari ham e, xiralashib qoladi ekan o'zi judayam bir nurli bo'lib e, ko'zni qamashtiradigan bo'lib chiqadi lekin hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ham kelganki qadr kechasini alomatlari haqida shulardan bir rivoyatda qadr kechasida mm, qadr kunida shu quyosh nursiz bo'lib chiqadi xuddi to'lin oydek bo'lib chiqadi ekan badr kechasidagi e, oyga o'xshab nursiz bo'lib chiqadi ekan ya'ni ko'zni qamashtirmaydigan bir oyga o'xshab chiqadi ekan demak bu to'lin oy bo'lib chiqishining sababi ham demak e, jabroil alayhissalomning yozgan qanotlarining nimasi ekan keyin jabroil alayhissalom birma bir maloikalarni chaqira boshlaydi ekan farishtalar ko'tarila boshlaydi maloyikalarning nuri bilan jabroil alayhissalomning qanotining nuri bir biriga qorishib ketib hatto e, quyoshni nuri yanada xiralashadi ekan bu vaqtda quyosh hayron qolgan holatda bo'ladi ekan chunki uni nuri nima yetmayaptida yerga o'sha paytda jabroil alayhissalom va maloikalar osmon va dunyo e, yer va dunyo osmonining o'rtasida bo'lib o'sha kuni barcha mo'min va mo'minalarga duo qilib turadi ekanlar istig'for qilib turadi ekanlar mo'minlarni haqqiga mag'firat tilab ular uchun rahmat tilab turadi ekanlar va yana agar kelgusi yilda tirik qoladigan bo'lsam kelgusi ramazongacha tirik qoladigan bo'lsam albatta shu kelgusi ramazonni ham allohdan umid qilib iymon bilan tutaman deb niyat qilayotgan kishilarga ham shu kishilarni haqqiga ham jabroil alayhissalom va maloikalar duo qilib turadi ekanlar qachonki kech kiradigan bo'lsa maloikalar va jabroil alayhissalom e, shu birinchi qat osmonga chiqadi ekanlar va shu yerda halqa halqa halqa bo'lib o'tiradi ekanlar maloikalar ana shundan keyin shu e, birinchi kat osmondagi maloikalar ham ularni yoniga to'planib turib ularni yoniga to'plana boshlaydi ekanlar shu birinchi kat osmondagi maloikalar ularni yoniga kelib to'plana boshlaydilar va ulardan so'ray boshlaydilar ekan palonchi kishi qanaqa bo'ldi uni holi o'tgan yili qanaqa ibodat qilardi bu yil qanaqa e, u palonchi qanaqa deb turib shu yerdagi kishilar haqida shu birinchi qat osmondagi maloikalar so'ray boshladi ekan palonchi e, qanaqa holatda ko'rdingizlar uni deb turib shu yerdan ko'tarilgan farishtalardan so'ray boshlaydi ekanlar palonchi ayol qanaqa bo'ldi palonchi erkak qanaqa bo'ldi deb turib so'ray boshlaydilar hop shunda ular aytadi ekanlarki biz falonchini o'tgan yili mana shu e, qadr kechasida ibodatgo'y holatda topgan edik lekin bu yil esa uni sust holatida juda ham bir ibodatlarda sust holatida uxlab yotgan holatida topdik deb aytadilar yoki aksincha biz falonchini o'tgan yili e, juda ham bir sust holatida topgan edik bu yil esa uni ibodatgo'y holatida shunday bir e, ibodatga jiddiy jahd qilgan holatda shu kechani qoyim o'tkazgan holatda topdik deb xullas mana shu yerda ko'rgan bandalari haqida ularga aytib beradi ekanlar shunda bular ham o'sha bandalar uchun istig'for ayta boshlaydilar o'sha birinchi kat osmondan kishilar <clears throat> va yana aytadi ekanlarki biz falonchi va falonchilarni alloh subhana taoloni zikr qilayotgan holatda topdik falonchini ruku qilayotgan holatda falonchini sajda qilayotgan holatini falonchini allohni kitobini tilovat qilayotgan holatini va falonchini falon qilayotgan holatini topdik deb ularga xabar beradi ekanlar ular o'sha kechasi va o'sha kunduzi ya'ni o'sha kuni shu e, birinchi qat osmonda bo'ladi ekanlar o'sha holatlarida ana qachonki ikkinchi qat osmonga ko'tarilganda ham ikkinchi qat osmondagi maloikalar ham ularni yoniga to'planib shu e, xuddi birinchi kat osmonda takrorlangan narsa shu ikkinchi kat osmonda ham takrorlanadi ular ham shu yerdagi bandalar haqida so'rashadi ekan palonchi kishi qanday holatda topdingizlar palonchi erkakni palonchi ayolni qanday holatda topdingizlar deb ular haqida so'raydi ekan bular ya'ni qadr kechasida yerga tushgan bu maloikalar to sidratul muntaho daraxtgacha o'zlarining makonlariga yetgunlarigacha mana shunday shu osmon qavatlarida bo'lib bo'lib bo'lib har kuni bir kat osmonda bo'lib turib to sidratul muntahogacha chiqishadi ekanlar ana undan keyin ulardan sidratul muntaho daraxti so'radi ekan ya sukkani hadisuni anin nasi vasammuhumli ey meni maskan tutuvchilar ey menda yashovchi maloikalar menga o'sha insonlarni aytinglar ularni holatlarini menga ham aytib beringlar menga ularni nomlarini aytib beringlar deb sidratul muntaho ham o'sha maloikalardan so'raydi ekan alaykum chunki meni ham sizlarni zimmalaringizda haqqim bor deb so'raydi shu shunday deb nima talab qiladi ekan o'zini haqqini meni ham olloh yaxshi ko'rgan kishilarni men ham yaxshi ko'raman deb aytadi ana keyin malokalar sidratul muntahoga ham o'sha ko'rgan e, voqealarni aytib beradilar falonchi kishi falonchini o'g'li falonchi falon qilayotgan holatda topdik falonchining qizi falonchini falon qilayotgan holatda ibodat qilayotgan yoki sust holatida topdik deb aytib beradi ekanlar so'ngra jannat sidratul muntahoga aytadi ekanki malaika menga ham o'zingda yashayotgan o'sha maloikalar senga aytib bergan narsani menga ham aytib bergin menga ham xabar qilgin deb undan ham so'raydi ekan ana sidratul muntaho ham jannatga o'sha maloikalar aytib bergan narsani aytib beradi ekan shunda jannat aytadi ekanki rahmatullohi ala fulan va rahmatullohi ala fulana falonchiga allohning rahmati bo'lsin falonchi ayolga allohning rahmati bo'lsin deb turib duo qiladi ekan jannat ham ilayya e, ey parvardigor ularni tezda meni huzurimga olib kelgin deb turib duo qiladi ekan jannat ya'ni ibodatda mustahkam bo'lgan kishilarni haqqiga mana shunday deb duo va hamma e, mo'minlarni hamma musulmonlarni haqqiga ham bunaqa duo qilavermaydi keyin jabroil alayhissalom o'zining oldingi joyiga boradi alloh va taolo unga bir ilhomni beradi jabroil alayhissalom shunda aytadi ekanki men falonchini sajda qilayotgan holatda ko'rdim ey parvardigor uni mag'firat qilgin deb so'raydi ekan ana shunda alloh subhana taolo uni gunohini mag'firat qiladi ekan jabroil alayhissalomni bu gaplarni bu duolarni arshni ko'tarib turgan maloikalar ham eshitib qoladi ekanlar arshni ko'tarib turgan maloikalar hozir to'rt qator bo'lib ko'tarib turibdi qiyomat kuni sakkiz qator bo'ladi ekan rivoyatlarda kelganki arshni ko'tarib turgan bir maloikaning kengligi kattaligi shu daraja ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar arshni ko'tarib turgan maloikalar haqida sizlarga ularni sifatlab berish menga izn berildi degan deganlar shunda bir ehm, arshni ko'tarib turgan bir qatordagi bir maloikaning kengligi kattaligi qulog'idan qulog'ini tagidan to yelkasigacha yetti yuz yillik masofa ekan qush uchadigan bo'lsa tinmasdan uchadigan bo'lsa yetti yuz yillik masofa ekan va bir ko'zida ikkinchi ko'zigacha agar qush tinmasdan uchadigan bo'lsa yuz yillik masofa ekan va yana bir rivoyatda kelganki har bir qatorida mana shu yer yuzida qanaqa e, insonlar va jinlarning adatichalik maloikalar turadi ekan har bir qatorda qancha qancha hmm, uni soni adatan allohni o'zi biladiganchalik maloikalar turadi ekan hatto mana shu arshini ko'tarib turgan mana shu maloikalar ham rahmatullohi ala fulan va rahmatullohi ala fulana falonchiga allohning rahmati bo'lsin falonchi ayolga allohning rahmati bo'lsin deb duo qiladi ekanlar falonchiga allohning mag'firati bo'lsin deb duo qiladi ekanlar yana jabroil alayhissalom aytadi duo qiladi ekanki ey parvardigorim men falonchi bandangni o'tgan yili ibodatda va sunnat ustida e, ko'rgan edim ibodatda mustahkam holatida ko'rgan edim bu yil esa uni e, shu bidatkor holatida seni buyruqlaringdan yuz o'girgan holatida seni ibodatingdan yuz o'girgan holatda ibodatlarda sust holatida ko'rdim uchratdim deb aytadi shunda alloh subhanava taolo aytadiki unga ey jabroil agar tavba qiladigan bo'lsa o'lishidan oldin uni tavbasini mag'firat qilaman deb alloh subhanava taolo aytadi ekan xullas Malaikalar mu'minlarning haqlariga Qadr kechasida mana shunday duolarda, mana shunday mag'firatlarda bo'ladi ekanlar. Albatta bu malaikalar hamma hamma mu'minlarga emas, balki shu ibodatlarda mustahkam bo'ladigan shunday mu'minlarga ko'proq shu mag'firat, ko'proq rahmat e, tilashadi ekanlar. Shuning uchun ham albatta biz bu fursatni ko'p g'animat bilishligimiz kerak. g'aflatda bo'lishligimizdan ehtiyot bo'lishligimiz kerak bo'ladi bu har kun bo'ladigan kun emas bu shu tez o'tib ketadi keyin afsus chekkanimizni nadomat chekkanimizni foydasi bo'lmay qoladi albatta endi qadr kechasini fazilatlari haqida boshqa rivoyatlarni ham bilasizlar mana shuni mana shu bilan e, kifoyalanamiz inshaalloh tushungan bo'lsak ajib kunlar yaqindir yaqindir u yaqindir habib kunlar yaqindir biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqindir xushxabarni qalbida zarracha iymoni bor kishi bu gaplardan ta'sirlanadi chunki bu bashoratlar kichkina bashorat emas shuning uchun alloh taolodan ko'p duo qilaylik bir kecha ming kecha emas va bu kechada va'da qilingan narsalar juda katta narsa va bizni hayotdan yashashdan murodimiz ham shu ki oqibatimiz ana shu jannat istab yurganmiz shuning uchun alloh taolodan ko'p duo qilaylik yorgan sunnat yaqindir islom bo'lib fasodga to'lgan dunyo oru nomus hamda iffat yaqindir islom bo'lib fasodga to'lgan dunyo oru nomus hamda iffat Yakındır yaqindir u yaqindir habib kunlar yaqindir biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yakındır. Yakındır o yakındır, habib kunlar yakındır. biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqindir xush xabarni oling nusrat yaqindir mu'minlar ko'p kutgan izzat yaqindir esmoqdadir g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir esmoqdadir g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir zoyi bo'lib topgan molu dunyosi ular uchun do'zax har vaqt yaqindir zoyi bo'lib topgan molu dunyosi ular uchun do'zax har vaqt yaqindir shahidlikka kimni tanlasa robbim bebaxtki bu unga jannat yaqindir shahidlikka kimni tanlasa robbim bebaxtki bu unga jannat yaqindir Yaqindir u yaqindir, Habib kunlar yaqindir. Biz shunga loyiq bo'lsak, ajib kunlar yaqindir. Yaqindir u yaqindir, Habib kunlar yaqindir. Biz shunga loyiq bo'lsak, ajib kunlar yaqindir. Xush xabarni oling, nusrat yaqindir. Mu'minlar ko'p kutgan izzat yaqindir. Esmoqdadir g'alaba shabodasi. Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir Ismoqdadir g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir Sinmoqdadir botil og'on yerida Bardam bo'ling unga zinnat yaqindir Sinmoqdadir botil og'on yerida Bardam bo'ling unga zinnat yaqindir Bu va'dalar sodiq zotning va'dasi, shak shubhasiz va'da albat yaqindir. Bu va'dalar sodiq zotning va'dasi, shak shubhasiz va'da albat yaqindir. Yaqindir u yaqindir, Habib kunlar yaqindir. Biz shunga loyiq bo'lsak, ajib kunlar yaqindir. Yaqindir u. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ismoqdadir g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir.